Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 12, 1986 Ipinalabas ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa ang Apostolic Constitution na Spiritum Militum Curae. Ito ang konstitusyon na kakaiba sa lahat dahil ito ang nagbigay ng bagong istruktura sa mga military vicariate sa buong mundo. Dahil din sa Apostolic Constitution na ito, itinaas ang lahat na bikaryato sa level ng mga ordinaries o level ng mga dioceses. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.